Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobro volje. www.baltak.com Sobah put vjernika. Amin. koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine, بدنتنا بدنا بداره الله حقا قد جفوت ديارنا كالصقر يسمو عالي الطيران Gostovanje uživo, širok izbor audio predavanja daija sa našeg govornog područja, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. فاذرف دموعك لا رقيب فاذرف دموعك لا رقيب أدمعي أدمعيها يا مسليها أغرقت خدي لن فيها بسمة غارات من سيبديها كم أكتمها كم أخفيها بسمة غارات من سيبديها الحمد لله رب العالمين على عقيبة ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Večeras, inša Allah, tjela, nastavljamo dakle, sa, nasi, sa našim hadisima iz Bulugul Merama. Večeras je hadis broj 5. Tako, inša Allah, tjela. Primetio sam da su prošli, prošle predavanje, da su, maša Allah, braće učestvovali tekako, da su bila prisutna i da su volili ovaj da se raspravljaju, alhamdulillah, to je to je važno. Peti hadis, a nebi Hureyrete radijallahu anhu, kale, kale Rasulullahi sasalama, la jagtasil ahadukum fil ma'i da'im, wa huwa junub, kahrađahu muslim. A, kaže Allahu postanik sasalama, nemoj niko od vas da se kupa u vodi koja je stajača, dakle koja ne, ne teče, wa huwa junub, a on je junub. Dakle, ovaj hadis bileži muslim. A drugi hadis, dakle, koji je takođe pod broj pet od Buharije, la la ahadukum fil ma'i da'im alladhi yajri thumma لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه حديث uh, البخاري نمو نيكو ادوا ذا سمكري وودو كويا يستاياچا دكلي الذي لا يجري كويا نتچه ثم يغتسل فيه ادا سي اوندا اونيو اوكوبا دكلي نمو نيكو ادوا ذا سمكري وودو كويا استويا استوياچا كويا نتچه ادا سي اوندا كوبا اونيو ا uh, وللمسلم منه اودنيه dakle razlike između muslima rivajata i buharinog je zadnja riječ fihi i minhu. Fihi u njoj, da se kupa u njoj, u minhu da se kupa od nje, dakle da uzme nešto od te vode, pa da se onda kupa, svatate. A, a treći ovaj rivajat, koji je također pod ovo, od Ebi Davuda, rahimahullahu ta'ala, wala yagtasil fihi a, min al dženaba, i nemoj da se kupa u njoj od džen, džunupluka. Hmm? Dakle, ovo su ova tri različita uh, rivajeta, tako? Na. Što se tiče ovog hadisa, ocjena ovog hadisa šeht je ovdje nije spomenuo. A običaj je da spominje ocjenu hadisa. Zašto to nije uradio? Zato jer hadis bilježe Buhari i Muslim. Svatate. A? Nema dakle potrebe da se spominje ocjena hadisa. Alhamdulillah, herabilalim. Ovo je također jedna mudrost, jedna korist. Nije spomenuo Zašto? Zato što hadis bilježe Buhari i Muslim. E, da je hadis bilježao samo e, Ebu Davud, onda bi on spomenuo šta učenjaci kažu u ovom hadisu, jer vi znate da Ebu Davud ima u svome sunenu Rahima Ulautara dosta daif hadisa. Puno daif hadisa. Nam. Taip. Lekum salam. Ma juhadu minan hadis. Šta možemo uzeti iz ovog hadisa? Prva stvar. Nehi anil ihtisal filma i daimi minel dženaba bihilati l-ma'i džari, zabranjenost kupanja u stajačoj vodi koja, dakle, kupanje od džunupluka u stajačoj vodi koja ne teče, a dozvoljenost kupanja od džunupluka u vodi koja teče. Na? Sad, a, dakle, kada teče voda, šta to znači? Hm? Nekada, nekada dotjecanje vode i otjecanje vode je za naše oko neprimetljivo, ko što je to slučaj u rijekama. A? Mnoga jezera su povezana podzemnim tunelima i podzemnim a, e, sa određenim rijekama, a? tako da stalno vidimo da je to jezero uvijek bistro ko suza. A? Nikada voda nije ustajala. Uvijek je bistra voda, uvijek je čista voda, može iz nje komotno da se pije. A ima jezera koja su, dakle, vidi se, primećuje se da se, da se ta voda, dakle, šta, da se ne E, da se nikako ne mijenja. Taj fa innahu ghayru dakhil fi nahi dakle kupanje u vodi koja teče ono ne ulazi šta u zabranu. Kupanje od džunupluka u vodi koja teče ne ulazi u zabranu. Je li tako? Dobro, što je sa morem? Da li more teče? E, valovi imaju koji ga non Jeste, dakle, poenta je u čemu ovo što sam sad rekli, mijenjanju vode. U tome je poenta. Je tako? A? More znamo da ne teče. Jer more je osnova, a sve rijeke su šta? Jeste. A? Dakle, more je aslu, a ovo je sve šta? E, Tabiun lehu. Dakle, svega slijedi. Sve ostale vode ga slijede. Je tako? Barek Allahu fikum. Nam. A, e, druga stvar, ene nehi, jaktedi tahrim. Zabrana sa sobom povlači za, haram. Dakle, zabrana, zabranjivanje, sa sobom povlači da je to haram. Je tako? Fa jahrum al iktisal min al janaba fil ma'i da'im. Zbog toga je haram da se čovjek kupa od džunupluka u vodi koja koja ne teče. Koja je stajača, koja stoji, koja ne, ne teče. Svatate ovo barek Allahu fikum. Ha? Tajt. Dakle, da se kupaš u njoj, a dozvore da se kupaš od nje. Naprimjer, imaš sad uh, bure od hiljadu litara, je tako? Izvadiš iz te vode i kupaš se vani. A ne kao džunup da se umočiš unutra. To je zabranjeno. A? Dakle, taj postupak je zabranjen. Sad ne govorimo o tome, jer smo o tome govorili u prošloj, prošlom predavanju. Da li će se ta voda isprljati ili neće? Neće se isprljati. Ali je ta stvar zabranjena, haram da se radi. Iako se voda neće isprljati tvojim kupanjem i plivanjem po toj, stajaćoj vodi, iako si džunup. Čak možda i ako bi se pomokrio, opet se ne bi isprljala. Ne bi se isprljala. Jer tako, pa ne bi se, na, naravno, ne bi se isprljala zbog čega, zašto? Zato što ne bi ta tolika količina vode promijenila svoje svojstva zbog mokrenja, jel tako? A? Ali opet je haram da to radiš. Zašto? Zbog jedne druge stvari, a to se zove a, a, istihzar, a, kazir, a, ili istihbar, nešto mustahmes. Dakle, odvratno. A? Možda tebi nije, ali drugima koji to vide sa strane je odvratno. A? I, ovaj, dakle, primjer ću vam navest za ovo što znači odvratno i zbog čega je, dakle, to zabranjeno. Na primjer, puž. Da li, da li je dozvoljno da se ide puž ili nije? A? Dakle, bez obzira na to što kažu hanefijski učenjaci, mi sad, dakle, ovaj, naš fikriš, alavtela, što znači fik, shvatanje šerijata, je tako? A, u jedni učenjaci kažu halal je, dozvoljeno je. Zašto? Zato što ne postoji nikakav dokaz da je zabranjeno, je l' tako? I to je osnova, a? A oni koji kažu da je haram od uleme, koji kažu da je zabranjeno sede puš kažu to baš zbog ovog, a? Da, da je mustahbet, mustakzer, da je odvratno, odvratno. A? Dakle, ružno, odvratno je to. I to je razlog da je to haram. I neko će, baš mi je da brat kaže, kaže kako to, zar to nije hukm bi gajri ma'inzal Allah, suđenje po onome što Allah nije objavio. Kako on može da kaže, znaš da je haram, Allah to nije oharamio. Kažemo, ne, on to nije uradio, već je to, to je fik, to je kejas. Kažemo, Allah je zabranio svinjetinu. Zašto je, dakle, razlog zabrane, zašto? Zato što je svinjetina odvratna. A? Ako nađemo isto to svojstvo kod neke druge životinje i ta druga životinja je zabranjena. Ne, to je kijas. Ja, ja, To je kijas, analogija, to znači analogija. Alkohol je zabranjen zato što opaja. Ako svojstvo opijanja, dakle, nađemo kod nekog drugog napitka koji je nije alkohol, dobija isti propis. A to je, na primjer, droga. Ili čaj od e, marihuane, recimo. Ima, ako ima nešto tako, a? Recimo. A? Dakle, nešto što, pa eto, kaže, možda ima. A? Svatate ovo, bare kalahu Dakle, U tome je poenta. E sad ova, dakle, gadljivost, odvratnost toga, dakle, to se razliku od ljudi do ljudi, shvatate? A? Međutim, u ovo ne ulaze, dakle, ovaj način dokazivanja koristimo samo tamo gdje ne postoji jasan šarijetski tekst. A? Kao, na primjer, žaba. Ima, da, dakle, ljudi, njemu nije gadno da pojede žabu. Pojeo bi je možda i živo, Allah hvala. A, nije mu, dakle, ne gadi se ničega. Ali žaba nije haram zbog toga, već zato što je Allah poslanik zabranio njeno ubijanje. Svata tevo, barek Allahu, fikum nam. Taj, gdje smo stali? Treća stvar koju možemo izvući iz ovog jeste nehi anil beul filma i daim thumme aliktisale fihi minel dženaba. Zabranjenost mokrenja u vodu koja nije tekuća, dakle koja ne teče, thume elektisale fihi min el dženaba, a zatim da se čovjek u njoj kupa od džunupluka. Dakle, ovdje je šeh naglasio da hadis upućuje na to od džunupluka. Hmm? Međutim, mi možemo reći da ovo ulazi svako kupanje. A? Jer je ektisal ovdje došao uh, u mumen uh, thume jektesilu fihi, a da se onda u njoj kupa. A da se onda ovdje, dakle, spomenuto šta? Riječ jektesilu, jektesilu minhu, evo jektesilu fihi da se kupa u njoj ili da se kupa od nje, bez obzira da li bilo kupanje radi nekog drugog razloga ili bilo zbog džunupluka. Svatate ovo. Džunupluk svakako, smo rekli malo prije, da je haram da se kupaš ako si džunup u takvoj vodi, u stajačoj vodi. Nam, bare kalahu, fikum, nam. Tajt. E, gdje smo stali? Broj tri jeste. Vakale fi e, tarhi et tesrib, يحتمل أن نهي عن كل من البول والاقتصال ويدل عليه رواية أبي داود دكلي أوى هاديس تكوجي دكلي uh, موجي سسفاتيتي upućuje na zabranu i jedne i druge stvari podjednako. Mokrenje i i kupanje od, dakle od džunupljuka. Dakle jedna i druga i druga stvar. Nam. Taj. A na to upućuje šta? Upućuje hadis sebi Davuda u kojem se spominju oba dvije stvari da se radu zajedno. Istovremeno. Dakle, ima i taj rivajet od Ebi Davuda kada Allah poslan se nama kaže nemo la je bulene ahadukum fil ma i daim wala je ktesilu fihi minel dženaba. Nemo niko od vas da se dakle da mokri u vodu stajaću koja ne teče, niti da se kupa u njoj od žnukluka. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Nam. I također, što smo spomenuli, dakle, rivajet od muslima, nemoj niko od vas da se kupa u vodi koja ne teče, a da je, a da je džunup. Taj. Četvrta stvar. Također možemo shvatiti, dakle, iz ove zabrane, da je haram da se čovjek kupa u vodu u kojoj je vidio da se neko pomokrio. Dakle, također se i to može shvatiti. Vidiš, neko se pomokrio u vodu i ti odeš i okupa se. Dakle, također se i to može shvatiti iz ovog hadisa. La haule velakuvete ila bila. Namo. Peta stvar, kaže, vanština ovog hadisa upućuje na to da nema razlike između toga da li se radi o puno vode ili se radi, radilo o malo vode. A? Međutim, mi smo u prošlim hadisima spomenuli da to i tekako ima i tekako ima veze. Jer ako je puno vode, voda se ne može ničim isprljati, rekli smo. Ako je puno, ako je ima puno. Svatate? A? Dakle, ono što je zabranjeno, dakle, zabranjeno je da se pomokriš ili ono da se kupaš u Ako si džunup, međutim, ako imamo sad jezero koje je 100 sa 100 ili 50 sa 50 metara, a? onda sve to neće naškodit, naškodit toj vodi nimalo, to nema nimalo sumnje. Svatate ovo, barekalahu, barekalahu fikum. A mi, dakle, svaki hadis, dakle, ne uzimamo samo jedan hadis, a zanemarujemo ostale hadise. Već uzimamo sve, dakle, hadise, i shodno svim tim hadisima zajedno, iznosimo šta? Krajnji stavlje, tako, barekalahu fikum. Dakle, ono da spominje, dakle, ovo što smo rekli, e, dakle, zabrana mokrenja ili kupanja u vodi koja koja ne teče, koja je stajaća, tako, a? ona ne obuhvata sve vrste voda i u tome nema razilaženja. Dakle, svi su se spošli. Dakle, to je ovo što sam sad ja spomenuo. Dakle, ako se radi o nekom jezeru koje primjera radi 50 sa 50, dakle, apsolutno znamo da taj postupak neće toj vodi nimalo naškoditi. A? Nić je uticati, dakle, na, na, na, na njenu čistoću e, i u kom smislu, tako, nam, bare u fikum, tajb. Pa kaže, el ma, el mustabhar, el kefir, la je te navaluhu enehi itifakan. Dakle, voda koja isparava i koja dotiče nova voda i tako dalje, tako dalje, dakle, ovo uopšte ne, ne ulazi zabrana, dakle ovu, u ovu vrstu vode, wa huwa muhassas bil ijma, wa huwa muhassas bil ijma, i dakle ovo je bez dakle razilaženja među učenjacima, dakle ovo je jedna posebna dakle iznimka, iznimka iz ovog. Nam. Zatim kaže uh, govor iz Subulu Selama, dakle čuli ste za dijelo Subulu Selam, uh, kada kaže u arapskom jeziku, odnosno pravila arapskog jezika, upućuje na to. Dakle, da ovaj hadis upućuje na zabranu inema huve anil džem bejn el bauli vel iktisal. Dakle, da je ono što je stvarno zabranjeno i što upućuje ovu hadis jeste da čovjek oba dvije stvar istovremeno uradi. Dakle, da se pomokri u stavljući vodu, a onda da se okupa u njoj. Svatate. Dakle, ovo je jedan stav. Dakle, da ove dvije stvari, ako ih zajedno spoji u isto vrijeme, to je ono što je što je zabranjeno. Svatate ovo, barek Allahu, fikum li ene thume, zato, zato što riječ summe, a zatim, koja se spominje u jednim od ovih rivajeta, dakle da se pomokri, a zatim da se okupa u takvoj vodi, dakle ovo, ova riječ zatim upućuje šta, dakle da uradi jednu i drugu stvar u to jedno, jednoj te istoj vodi. Svatate ovo, barek Allahu fiku. Dakle, ovo se svati, inša Allahu teada. Ali Ibn Dakik, al Id, rahimahullahu teala, kaže, zabrana koja se ovdje spominje, juhadu nehi anil džem min هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر dakle istina je da je zabranjeno raditi jedno i drugo dakle istovremeno ali iz drugih hadisa dakle svatamo da je zabranjeno raditi ove dvije radnje i pojedinačno svatate dakle u subuli selamu se spominje da hadis upućuje hadis thumma a dakle da se pomokri u toj vodi stajaćoj a zatim da se u njoj kupa od džunupluka a, kaže da je zabranjeno da te dvije zajedno da te dvije stvari zajedno uradi. Međutim e, Ibn Daqiq al-Id kaže ovu stvar je zabranjeno uraditi, dakle u ovom dakle na ovaj način, prvo da se pomokri u stajaću vodu, a onda da se kupa u njoj od nukluka. Takođe je zabranjeno da to pojedinačno radi, samo da se pomokri u stajaću vodu. Ili da se samo kupa od nukluka, jer na to upućuju i drugi hadisi koje imamo. Svatate, dakle sve ove tri stvari su zabranjene. Koje su ovo tri stvari? Prva je da jedno i drugo radi, a ove druge stvari ili da se kupa od džunupluka ili samo jednostavno da se pomokne u stajeću vodu. Svatate ovo. Dakle, sve ove stvari su šta? Zabranjene i nisu dozvoljene da ih čovjek, da ih čovjek radi. Nam. Jer kao što malo prije rekao smo, ako bi čovjek i vidio e, da je to neko uradio, dakle, kad bi vidio da je to neko uradio, iako znaš da se ta voda neće promijeniti, nikad, nijedno njeno svojstvo, postoji ljudi koji se ne bi mogo, dakle, ne bi mogo više tu vodu koristiti. Zašto? Zbog onoga što je vidio. Svatate? Možete li ovo da shvatite? Koliko imate primjer, Subhanallah, jevo, zna 100% da je dlaka insana 100% čista. Kada je vidi, nema šanse više zaloga u sred stavi. Ne ide i gotovo. Nara, pa zbog toga ti kažem, ali, ali uzimanje u, zo, u obzir onih koji se jeste kojima se to dakle, jeste stvari je šta? Stvar je na stepenu tehrima stvari, dakle, na stepenu zabranjenosti. Svatate ovo, barek Allahu piku. Na. Allahu mustan, Allah je vidio sa nekih, dokumenta, nekih dokumentarnih serija kako ljudi, ta, dakle, u Indiji i u Bangladešu, na koji način i odakle uzimaju vodu. Allah, ti ne bi, dakle, ne bi ruke opro sa tom vodom, ne bi noge opro, a kamoli da je piješ. Pune bolesti. E, uzu Ima blaj, muta, nema šta nema. Nema šta nema. Voda je, dakle, uopšte nije bistra voda čokoladna voda, ali oni je opet piju, subhanala. I koriste za... E, uzu billah. La haole vela kote ila billah. Deseta stvar koju ovdje šeji spominje. Kaže, iz svih rivajeta koje dakle, imamo vezano na ovu temu. Prvo, iz rivajeta muslima. Dakle, rivajet muslima, rahima Allah ta'ala. E, upućuje na to da je zabranjeno da se čovjek kupa u vodu na način, dakle, da se, da se sav, kako se kaže to, zagnjuri. zagnjuri u vodu. Da se sav zagnjuri u vodu. Ue et tenavule minhu. I da pije od te vode. Tenavul je, dakle, da uzima te vode da je, da je koristi, tako? A, rivajet imame al-Buhari je upućio na to da je zabranjeno da spoji ove dvije stvari. Dakle, da se pomokri, a onda da se kupa ođu nuklogu u toj vodi. Jel' tako? Uh, A rivajet od Ebi Davuda, rahimahullah ta'ala, upućuje na to da je zabranjeno raditi bilo koju od ove dvije stvari zajedno ili pojedinačno. Dakle, bilo koju od ove dvije stvari zajedno ili pojedinačno. U ovo, alhamdulillah, shvatljivo. Je tako? Nema ništa komplicirano ovde. Alhamdulillahi rabbil alemin. Nam. Fahasala min džeme i rivajat enel kulle memnu'un. Dakle, pa smo mogli da shvatimo iz spajanja svih ovih rivajata da su sve ove stvari zabranjene. Bez obzira na koji način ih čovjek uradio nam. Tajib. A onda spominje, dakle, razlog koji smo malo prije spomenuli. Zalike enel baul, eul iktisal filma, ma rakid, yusebibu takzirehu, wa tausihahu, ala nasi, wa leu lem jahsul ila tenđisihi. Subhanallah. ipak mislim da je bolje da spominjemo sve, dakle, što stoji u, sni, u knjizi, bez obzira da li ja to spomenu u govoru ili, ili ne. Jer bojim se, ako nešto preskočimo što je korisno, promakne će nam neka fajda koja je inšalav i tekako bitna. Kaže sve ovo, dakle, razlog zabrane jeste uh, da mokrenje u stajaćoj vodi ili kupanje u njoj da se ti sav zagnjuriš, na, skočiš, <laughs> la havle vela kuvete ul ila bila u bazen, jel džunup si, skočiš unutra, se kupaš. la havle vela kuvete ila bila, dakle u stajaće vodi, ju sebi uh, eh, takzirehu wa tavsihahu ala nas, dakle to izaziva ko ljudi da im se to gadi i da to smatraju prljavim, da je to, dakle isprljio si vodu, a? Ulem jahsuli ala tenžisi, pa makar, šta, pa makar voda ne promijenila ne promijenila njena svojstva, makar ostala čista i bistra. Svatate ovo bare kalahu fikum. Ipak to, dakle, je haram, bez obzira da li voda promijenila svojstva ili ne. Nam. Jedanesta, jedanesta stvar, kaže, iz ovog također možemo shvatiti da je zabranjeno izvršavanje velike nužde također u vodu koja stoji. Svatate, to je sad opet krijas. Ako je zabranjeno hadisom mala nužda, onda je kijasom zabranjena i velika nužda, jer je ona preča da bude zabranjena. Svatate, iako to nije spomenuto u hadisu, neko koji, dakle, je bukvalista koji <laughs> nema pojma o fikhu, o svatanju tekstova, reće, dobro, gdje ti je dokaz za ovo? Svatate, ljudi nemaju fikha, nemaju, dakle, ne svataju šarijet, ti mu kažeš, ako ovo haram, i razlog zabranja je taj što se ljudi gade od toga i što im je to odvratno, onda je ovo preče da se ljudi od toga gade i ovo je preče da bude da bude haram. Svatate ovo barek Allahu fikum. Nam. A, wal istinja min al ma' al rakid alladhi la yajri ili da se čovjek pere nakon obavljanja velike ili male male nužde u vodi koja koja ne teče, koja je stajaća. Dakle, u vodi, ne od vode. Dakle, uzmeš posudu, To je drugo. Svatate ovo bare kalafikum. Dakle, i ovo je također šta? Haram. Isto kao i ono prvo. Svatate ovo bare kalafikum. Alhamdulillahi rabbi lalimin. Nam. Je dvanesta stvar. Hadis upućuje na tehrim ezijete nas wal ilhaka darara bihim bi eji amerin min al a'mal alati lem ju'zen fiha. Walam, walam tatarajah maslahatuha ala massadatiha. Dvanesta stvar na, što upućuju dakle, ova tri rivajeta, tri hadisa, jeste da je tehrim, zabranjenost, kum selam, haram, ezijećenja ljudi. Dakle, haram je ezijećenja ljudi s tim što će im čovjek nanositi štetu. A? S tim što će im čovjek nanositi štetu a, bi eji ameli minel amal, bez obzira sa kojim dijelom, bilo koje dijelo, ako ga ezijetiš, ako ga uznamiravaš, ako ga maltretiraš, haram je osim u stvarima u koje je dozvoljeno, u koje, koje su šarijetu dozvoljene. Dakle, ti radiš nešto što je halal, to što to njega sa tamo, a ti nisi kriv. Jer tako bare kalao fiku. Imaš avliju, a oko tebe se kjafi. Ti izađeš dvorište i prostireš se džabi, proučiješ jezan i klanjaš. I oni pojedaše se. Puno im smeta se kirahi, maltretirahi, pričaju o tebi, sijela se, sijele, piju se kafe, Svatate? Ljudi pobijeli im kosa zbog tebe što klanja sa seđadom u dvorištu, ali ti... Dakle, to je stvar koja je dozvoljena, inša Allahu ta'ala. Ulem, a te te rađah maslahatuha ala mefsaretija, i nije, dakle, čovjek, i nije moguće da, ša, da čovjek, e, e, da nadvlada njena maslaha nad njenom mefsedom. Svatate? Dakle, ima neka, neka stvar koja je osnovi dozvoljena da se uradi. Međutim, ti znaš da će ona ezijetiti muslimane. Ha? ako je veća korist da se ta stvar uradi, onda ćeš uraditi. A ako nije veća korist od na tih neki ljudi, pa oni moraju da pretrpe ezijet, onda moraš da ostaviš, makar ona bila dozvoljena. Svatate. Ako je veća šteta što ćeš ezijetiti određene ljude, onda je šta? Je tako, bare kalau fikum? Da, na primjer, neko veliko, uh, kako se kaže, plemenito i jako pleme u islamskoj državi. I neko iz njihove porodice učinio zinaluk. A? I postoje, kako se kaže, postoje dokazi i kad je mu je presudio šerijetsku kaznu kojom će da bude kažnjen. A? Ako taj čovjek bude kažnjen, cijelo to pleme će da okusi, dakle, ezijet ili štetu tog njegovog djela. Svatate. Međutim, gdje je veća korist? A? Da li je veća korist da se nad ovim čovjekom izvrši šerijetska kazna ili je veća šteta to što oni trpe da je se neko iz plemena tog i tog zalijepila se plakata u petak mu se ovaj krati se za glavu. A? Je tako? Pije se kamenom u glavu. Je tako? Vare kalaufikum. Sigurno da je veća korist da se izvrti, izvrši šerijetska, šerijetski propis. La haule vera kuvete ila bila. Nam. Sljedeća stvar. Sljedeća stvar. 13. stvar, nismo sve, dakle, rekli našta hadis upućuje jasno. Dakle, enehi jak tedi tahrim, zabrana za sobom povlači uh, tahrim. Nehi, negacija, nemoj to raditi, zabranjuje ti se. To za, za sobom povlači da je šta? Da je ta stvar haram da je radiš, je tako? Ovo je usulsko pravilo koje vam je jasno. Zatim, 13. stvar, šeji ovdje spominje, se zasladilo? Nije, nije, nije. 13. stvar, ihtilaful ulema, heli nehi li tahrim, eulil keraha, dakle, da li zabrana koja se spominje u hadisu, da li ona upućuje na, na tehrim da je haram ili upućuje da je mkruh to rađenje. Dakle, evo ovo sad razilaženje, ovdje šest, šest spominje, a onda će inša lautara šta spomenuti, dakle, ko je ra, stav rađih, šta znači rađih, dakle, odabrano ono koje, koje je prevagnulo, koje, a, koje je bolje. Tako. Ređeha, dakle ono koje, ređeha, ono koje je pretegnulo, isto koliko staviš na vagu, pa kad kažeš ređeha haza, dakle ovo je pretegnulo, prevagnulo i ono je jače. Taj. Džumhur znači većinsko. Džumhur je stav većine. A rađih je ono koje je odabranije i koje je bolji stav. El kaže, fel mezheb el malikije, dakle mezheb malikija, ila uh, eh, eš, ila enehu makruh, bina en minhu ala enel ma, bakil ala tahurijatihi, dakle Maliki je kažu da ova zabrana ne upućuje da je haram, već upućuje na to da je mekruh da se rade ova djela koje smo rekli. Zašto? Zato jer ova djela neće o, uticati na, na kvalitet vode. Dakle, voda će i dalje ostati čista ako je puno ima preko dva, kule, a, dva kuleta, je tako? Kuleta. Dva kuleta, kuletein smo spomenuli prošli put kuletein, koliko ono veše kuletein, ko zna? 192,1,25. 192. Jeste, barek fik. A dva kuleta, to dva bureta. Reći. Dva bureta koja imaju 191,25. Pa preko toga. Dakle, ako znamo da to neće svakako škodit vodi, onda ne kažemo da haram, već je šta? Da je mekruh. Dakle, to je stav Malikija, rahimehumullahu ta'ala. Uh, Hanbelije, i Zahirije su tog stava da je, dakle, da ova zabrana upućuje da je to haram. وذهب بعض العلماء إلى أن محرم من, من في القليل مكروه في الكثير a neki učenjaci dakle su tog stava rahimehumullah ta'ala da je ovo haram kada se radi o malo o, o manje vode na a kada se radi o puno vode da je mekruh u tom slučaju dakle haram je kad ima malo vode a mekruh je kad ima puno vode wa zahira nahi at-tahrim fil kalilu vel kesir. Dakle, međutim, vanština ovog hadisa upućuje, dakle, ova zabrana upućuje da, da je haram i u, bez obzira da li se radilo o malo vode ili se radilo o puno vode. Zašto? E, zbog, iz razloga što, dakle, razlog ove zabrane nije zbog toga što će se voda promijeniti, što će postati neđis, što će promijeniti svoje svojstva, već je iz tog razloga što se to ljudima, jeste, što je to ljudima, što je to ljudima odvratno i gadno. Nam i ovo smisto spomenuli ste, alhamdulillahi rabbil alamin. Nam. Sad dolazimo do ova dva hadisa koja su malo problematična, inshallah Allah, uđala, međutim, mi nećemo jednostavno naći nikakvu problematiku s tim što ćemo spomenuti samo ono što su u knjizi, inša Allah, uđala. Barek fikum. Kaže, i dakle, ovo je onaj hadis kojeg smo malo prije tražili, šta kaže šeh Albani o njemu, dakle, na dakle njegov tashif i tad'if sunena od e, imama Ebu Davuda i Nesaija. Jer ovaj hadis bilježe jedan i drugi rahimahum Allahu Teala. Pa kaže, an ređulin sahibe nebije sa seleme, dakle od nekog od asaba koji se družio sa Allahim poslanikom, salallahu alaihi wa seleme, kaže, a, zabranio je Allahov poslanik sa seleme, neha resulu, ali, resulullahi salallahu alaihi wa seleme, en tegtesil al mar'atu bi fadli ređul, evi ređul bi fadli al mar'atu. wal jagtarifa jami'an طيب أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح dakle rekao Allahov poslanik sa seleme odnosno ovaj sahabija je rekao da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zabranio da se žena kupa ostatkom vode od čovjeka dakle čovjek se okupao iz posude i ostalo je u posudi vode a Zabranjeno je se žena kupa sa tim ostatkom i zabranjeno je čoveku da se kupa ostatkom. Od žene, well, je terifa džemijan, već neka oboje istovremeno zahvataju. Svatate? Nek oboje istovremeno zahvataju vodu. Svatate ovo, barek Allaho. Rekli smo da neće tako više ovo. Uglavno što se tiče ovog hadisa, ovaj hadis i hadis koji dolazi nakon njega. Uh, vanštinski, neko će reći, radi se oko, oko o, dakle, kontradiktornosti. Jer mi ćemo spomenuti sada ovaj hadis, a onda ćemo progovoriti o ovom hadisu nešto inša Allah. Od uh, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je Allahu poslanik sa seleme, kjana je ktesilu bifad, bifadli mejmuna, da se Allahu, dakle, prenose da se Allahu poslanik sa seleme kupao sa ostatkom vode od jedne od svojih supruga Mejmune. Je li tako? A ovaj hadis bilježi muslim. Taj. A u sunenima, dakle se spominje, uh, iktesele badu ezvađi nebi se seleme fi džetnetin feđae li iktesile minha. Dakle, okupale su se neke žene Allahovog poslanika seleme iz posude, dakle iz neke, kako se kaže to, posude, jel? al Muhim. Pa je došao Allahov poslanik sa sveme, pa se i on okupao te vode. Dakle, koja je pretekla, koja je ostala od toga. Nam. Fehalet inni kuntu džunuben, pa je jedna od tih žena rekla, Allahov poslanik, ja sam bila džunub. Pa je on rekao, innel ma'e la je džunubu, u istinu voda ne može da se odžunupi. A? Dakle, vodu ne može ništa odžunupiti. Wa sahahahu tirmidhi, wa ibnu, wa ibnu huzeyma. Dakle, Tirmiz je ovaj hadis poglasio sahihom i Ibn Huzeyma. Dakle, ovaj hadis, što se tiče njega, njega bilježi ima Muslim i Ebu Davud i Tirmiz i Nesai i Ibn Mađe i Ibn Huzeyma, rekli se. Taj, dakle, ovo su dva hadisa vanštinski. Šta ćemo sad radimo? Što se tiče ovog prvog hadisa, broj šest, dakle, malo prije smo proverili i ovaj hadis je šeha Albani proglasio sahihom. Dakle, proglasio ga sahihom. Taj. Uh, ovdje šeha spominje da je hadis sahih. Dakle, općenito, Međutim, kaže Šaukjani u svome molahasu da Bejhaki za ovaj hadis kaže da je on mursel. Dakle, njegovo značenje, značenje hadisa mursela. A rekli smo da je hadis mursel onaj hadis koji? Mursel. Nije mursel neki dao, nego... <laughs> Šta veše mursel, braćo, barek Allahum fikum. Mursel, koji je to hadis? To je kada tabi'in rekne, rekao Allahum poslanik. fali ashab, nema ga ovdje. A? Kada tabiin kaže, rekao Allah poslanik, taj hadis je Mursel. Alas? A? I taj hadis ulazi u vrste slabih hadisa. Taj, takav sam, ako nema drugih hadisa koji ga, koji ga pojačavaju. Tako, barek Allahu fikum. Nam. A, dakle da je na njegovom stepenu wa idda ibn hazm anna daud الذي رواه عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري ضعيف A Ibn Hazm rahimahullah kaže za ovog Davuda koji dakle prenosi ovaj hadis od Humejda ibn Abdirahmana el Humeirija da je taj čovjek daif. Međutim kaže Ibn Hajar u Fethu, dakle Fethul Bari, komentar na Sahihul Buhari, kaže rijaluhu siqat, dakle svi ovi dakle prenosilci u ovom hadisu su pouzdani ravije. Volem akif li men a'allahu ala huđatin qawiyya. I nisam nigdje mogao naći dakle neku bolest ili neki razlog zašto ovi ljudi dakle napadaju taj hadis. Dakle, oni koji ove hadis, koji žele da mu pripišu da je slab ili da ima neku slabost, dakle, nisam nijedno od tih slabosti mogao da nađem, dakle, u rivajetu, dakle, u senedu ovog hadisa. Nam. Tajb. Zatim kaže Bejhak iz ovaj hadis da je, s obzirom da je njegovo značenje, značenje Mursela, da je merduda, dakle, da se odbija ova, ova predaja. A? Zašto? Zato što ne znamo ko je ovaj ashab. Jer, kako smo rekli malo prije, prednosi se od čovjeka koji se družio sa Allahovim poslanim sveme. U drugom rivajcu, dakle, koji ovdje nije spomenut, koji se družio a, uh, četiri godine sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sveme. Da li ovo škodi? Ne škodi, jer znamo da su svi drugovi Allahovog poslanika pouzdani prenosilci. Svatate, da su svi drugovi Allahovog poslanika, da su svi ashabi pouzdani i da mu to što ne znamo ko je ovaj ashab, da to, da to apsolutno ništa ne smeta nam. Tajp. Takođe kaže Hafiz uh, Ibn Hadžar u Bulugul Maramu bi enne isnaduhu sahih, da je hadis, tako dakle, da je lanac ovog hadisa sahih. Nam. Tajp. Dakle, to ćemo sve preskočiti, inshallah inša jer to uh, nije bitno. Taj ma johadu mina hadis. Dakle, šta možemo iz ovog hadisa izvući, shvatiti? Da je zabranjeno čoveku da se kupa ostatkom vode sa kojom se, dakle, kojom se, jel, kupala žena, jel? Svatate. I također, zabrana ženi da se kupa sa ostatkom vode kojom se kupao čovjek. Tako, barek Allah, fikum. al mashrua huwa an yagtasila wa yagtarifa ma'an. Propisano je da šta? Da se kupaju i da uzimaju vodu zajedno. Iz posude. Tajp. Zašto? وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتودعون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا jer je došlo, dakle, u Sahihul Buhari, hadis od Abdullah i Momera, da su se u vremenu Allahovog poslanika, muškarci i žene, da su uzimali abdes zajedno. Dakle, u vremenu Allahovog poslanika, saleme, kao što kaže Abdullah i Momer, su muškarci i žene uzimali abdes zajedno iz iste posude. Jer tako, barek Allahu, fikum. Taj. A u drugom rivajetu od Hišama ibn Abmara, od Malika da je rekao, Eh, min ina in wahid iz iste posude. Dakle, iz jedne, iz jedne posude. Dakle, ovaj hadis, naravno, shvatamo uh, bi enehu lejse murad bihi ređal al ađani uh, eh, mine nisa wa innama uh, al murad zeuđat ev uh, men jehilu lehu en jara minha mevadija al udu. Jer tako, barek Allah fikum. Dakle, iz ovog hadisa shvatamo ono što je ispravno. Misli se, dakle, da uh, Dakle, ne misli se na ljude koji su stranci toj ženi. Je tako? Već se misli na njene muževe ili na one kojima je dozvoljeno da vide, da vide dijelove tijela koje se peru tokom abdesta. Je tako? Kada kažeš u vremenu Allahovog poslanika su se muškarci žene abdestili zajedno iz iste posude. Hmm? Ovdje se misli na šta? Misli se da, dakle, na ženu dakle da se sa njenim mahremom zajedno da uzimaju iz istog, iz iste posude vodu i da se abdeste. Jel tako? Njen muž ili njeno dijete, dakle svako onaj koji može da vidi dijelove tijela koje, koje se peru prilikom abdesta. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, alhamdulillah, dakle ovo svatanje je logično. Neka budala bi došla i rekla bi, pa to vidiš, kupali su se, <laughs> stakvrla, abdestili su se zajedno. A? Sadate, ovo može da kaže samo čovjek koji nema koji nema pojma ničemu la haula wala kuvvata illa billah. E, nakon toga kaže, dakle hadis koji je došao, dakle koji smo malo prije spomenuli, pojašnjava propis kupanja. Dakle, da je zabranjeno kupanje sa ostatkom, sa ostatkom vode. Je tako? A hadis Abdullah i Momera koje smo sad spomenuli, pojašnjava, dakle, propise abdesta. A? Dakle, abdestenje sa, sa, ostatkom, sa ostatkom vode. Da su to radili jedno i drugo zajedno. Dakle, kupali su se a i abdestili su se zajedno iz iste, iz iste posude. Nam. Taj, <clears throat> a, a u drugom u drugom rivajetu od e, koga? Al-Hakem ibn, Abdir, uh, ibn Amr al-Ghaffari kaže Allah poslanik sveme je zabranio da se čovjek abdesti sa ostatkom vode koju je dakle žena koristila za abdest. Ovaj hadis dakle bileži Imam Ahmed i a, e, prenosilaci sunena u mešhurin en halabile ennehu tahurun ila bihaki riđal. Dakle da je, da je dozvoljeno dakle muškarcima dakle da se da odnosno da muškarcima nije dozvoljeno da koriste vodu i za žene, a da je ženi dozvoljeno da koriste a muškarcima je tako barekallahu barekallahu fikum. Naam. Sljedeći hadis ovaj hadis o kojem smo imamo vremena i šalo tera da ga spomenemo makar. Imamo i šalo tera. Taj. Od Abdullah imam Abasa radijallahu anhuma da je Allah poslanih sallame da se okupao sa ostatkom vode od Mejmune. Hadis bilježi muslim. I takođe prenosilci sunena uh, prenose Allahov, odnosno okupali su se neke žene Allahovog poslanika sallame iz posude pa je on, alihi salatu wasalam, došao pa se okupao. Dakle, iste te posude od od iste te vode, da, dakle od tog ostatka. Pa je jedna od žena rekla, inni kuntu džunuben, ja sam bila džunub, pa je rekao, inel ma la je džunubu, u istinu se voda ne može, kako se kaže to, od piti, jel? Ne, od piti. A? <laughs> od piti, ovdje se spominje džunupluk, a? a to je jedna vrsta, jedna vrsta nečistoće, tako. Taj. A, e, deređa, deređetul hadis, koji je stepen ovog hadisa? وما رواه مسلم قد bi بتردد وقع فيه رواية ورواية أمر ابن دينار ولكنه جاء في البخاري dakle neki pokušavaju ovaj hadis od muslima da mu pripišu dakle neku slabost, međutim on je došao također kod Buharije i kod muslima. Nam. Mahfuzan bila teradudin bilafs ene nebi sallam wa majmunete kana jagtisilani min ina in wahid. Dakle, od Buhari i muslima, da se Allah poslani sallame i Mejmuna, da su se kupali iz iste posude. Da su se kupali iz iste posude. Šta ovo, na što upućuje ovo da su se kupali iz iste posude? Na dvije stvari. Da su se istovremeno kupali i također upućuje da su se kupali jedno po jedno. Svatate vam barek alofikum. Dakle, upućuje. Svatate. Taj. Taj. وهذا لفظ وإن لم يؤارد رواية مسلم فإن الذي يعرضه ما جاء فيه رواية السنن وهي صحيحة dakle dakle ovim ova dva ove dvije predaje što sam sad spomenuo Buhari i Muslima nema kontradiktornosti međutim postoji dakle razilaženje između ovih hadisa i hadisa koji, koji se spominju dakle uh, prenosilci čega sunena nam tajib zatim kaže Ibn Abdul Hadi u Muharreru dakle sahahahu Tirmizi wa Ibn Huzeyma Ibn Hibban, وابن حبان والحاكم Zahabi. dakle svi ovi su ovaj hadis proglasili sahihom dakle kaže također ibn Hajar ibn Hajar rahmetullahi u tafhisu dakle neki su pokušali da ostave ovu predaju sa čovekom koji se nalazi u jednom od lanaca a to je Simak ibn Harb međutim mi imamo dakle druge rivajete od Šuobe a Šuoba e, Šuoba i ono što prenosi od svojih šehova upućuju na to da je da je hadis sahih bez imalo sumnje. Naam. Dakle, to je što se tiče hadisa, barakallahu fikum, da se radi o hadisu koji je sahih. Subhanallah. Prva stvar što se može izvući iz ovog hadisa jeste Dževazu iktisali ređul bi fatli tahuri mar'a. Ovaj hadis upućuje da je dozvoljeno čoveku da se okupa ostatkom a, od vode, dakle, oči, dakle vode sa kojom se kupala žena, koju je koristila žena, tako. Voleu kjanet il mar'a džunubem pa makar ta žena bila džunub i obratno, uebil aks, i obratno. Nam. Fejeđuz lil mar'a entak tesila bi fadli tahuri ređuli min babil aula. Kaže čak je i preče da je dozvoljeno jel, da se žena kupa sa ostatkom vode koju je čovjek dakle, ostavio posudi za sebe. Je tako? Šta znači dakle posuda? Dakle, kako vi shvatate to? Uzima vani, a ne da stojiš u nju u, u, unutra, je tako? I da, a? da, naravno, već uzimaš vodu i vadiš na sebe, tako, barečo. Dakle, alhamdulillah, to ste dobro shvatili, ali to sam spomenuo, to samo radi koristi. <laughs> Samo to razumira, vađenje rukom, što što ima recimo rukom, ili pošto da opet to Bez obzira, ti kada se kupaš, ona voda koja kapa, nemoguće je da ne kapne tamo opet. Svataš? Ali opet kad namočiš ruku, pa... I rukama. Jag terifa, dakle, u hadisu kojeg smo malo prije spomenuli, u el jag terifa džemijan, dakle, uh, gurfa, je kada čovjek zahvati ovako. Illa men iktarefe gurfeten bi jedi, kada Talut, ali sram, kada je bio sa svojom vojskom, a, pa im je bilo zabranjeno šta? Da vude, ali sram. Da se napiju sa rijeke. Illa men iktarefe gurfeten bi jedi, osim onoga koji zahvati sa rukom. Dakle, zahvatiš i napiješ se. A ne da se baciš unutra pa da se napiješ da se, a? Nego samo da zahvatiš lova rukova da popiješ, što ti je dovoljno. Idemo dalje. Svatate. Dakle, ovdje se šta misli? Da uzimaju rukama. Gurfa je da uzim, uzmu, dakle, sa oba dvije. Možemo se vratiti inšalav tela na znač, na rješenje. E, na, gurfa tam džemijan. Ovdje znači, al mar, وليقترف اللام الامر والاقتراف اخذ الماء بجميع اليدين Dakle, اقتراف znači uzimanje vode sa oba dvije ruke ha uzimanje vode sa oba dvije ruke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jasno vala, alhamdulillahi rabbil alamin. Tajp, gdje smo stali? Tajp. Kaže Ibn Abdul Bar u istiskaru. El asku fil ma at tahara. Dakle, osnova kod vode je šta? Da je voda čista. Li an Allahe kad halakahu tahuren, jer je Allah vodu stvorio čistom. Uh, وهو كذلك حتى يجمع المسلمون أنه نجس i voda će uvijek biti čista, sve dok se muslimani ne slože na tome da je prljava. Kada se svi složimo pa kažemo ova voda je neđis prljava, e tab, tek onda će biti prljava. A? Do tada nije prljava. Svatate ovo, bareka kalahu fikum. Jer se vraća na njenu osnovu, to je da šta? Da je čista, bareka lahu fikum. Nama. Wal mu'minu la neđasete fihi, a mu'min, na mu'minu nema neđaseta, nema prljavštine. Fe neđasa, enel iktisal, الجنب الوضوء المتودي من الإناء لا يؤثر في تهورية الماء dakle kada dakle kupanje džunuba ili uzimanje vode ono koji se abdesti iz posude to ne utiče na čistoću vode fe yabqa ala tahuriyati dakle i ta voda ostaje na njenoj osnovi a to je da je čista svatate ovo barekallahu fikum hakeme al wazir dakle wazir Ibn Hubeira, Wazir, dakle je Ibn Hubeira. Kada se spominje Wazir, misli se na Ibn Hubeiru, inša Allah, tako. El muhim. I imam Neovi, Jahja Ibn Šarif, وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به Dakle, Wazir i imame Neovi i drugi mimo njih prenose iđma da je dozvoljeno da se čovjek abdesti sa ostatkom vode koju je koristila žena, pa makar se ona u samoći, dakle, abdestila, dakle, sama, bez njega. A? Dakle, kada su zajedno, stvar je jasna, hadis na to upuće jasno, ali kada su osamljeni, ila fi ihda rivajetein an Ahmed, وهي رواية مشهورة عند أصحابنا فإنهم يرون أن المرأة إذا خلت بالماء القليل للطهارة كاملة an hades fe inehu la yutahiru ređul. Dakle, osim dakle ovaj rivajet koji se prenosi od imama Ahmeda i to je poznati stav ashabina, dakle misli se na, na Hanbelije, asha, naših ashaba, naših uh, dakle, učenjaka naše pravne škole se ovdje misli na Hanbelije, da su tog stava i dakle, da, dakle, da se ni, oni nisu složeni na ovom stavu. Međutim, kod njih ima ova dva stava. Da je voda uvijek čista i ovaj drugi stav, a to je da dakle da su tog stava kada se žena sama okupa dakle bez čovjeka sa malo vode i dakle ostane malo vode uh, ali kada se kupa dakle e, cjelokupno jel ne samo abdest nego cjelokupno e, fa inahu la yutahhir ar-rajul dakle ta voda ne može više da se koristi za čišćenje čovjeka. Dakle, čovjek ne može, dakle, to malo vode što ostalo, ne može da, da koristi, dakle, postavu ovog dijela učenjaka uh, hanbelijskog mezheba rahimahumullahu ta'ala. Rivaje uhra, kale anha fil insaf, wa an imami Ahmed, jerfav hadas ređul fi asahi al vajhain. Dakle, čovjek uh, može da, da otkloni nečistoću, dakle, sa takvom vodom, dakle, muškarac ovdje misli, fi asahi al vajhain, dakle, po ispravnijem stavu, dakle, od ova dva stava. Dakle, jedno i drugo se, dakle, pripisuje imamu Ahmedu, a mi znamo da u mnogim meselama se pripisuje dakle, prenosi se imama Ahmeda više stavova o jednoj te istoj stvari. Ovo vam je, dakle, poznato. Jesu, u jednoj te istoj stvari prenosi se više stavova imama Ahmeda. Barek Allahu fikum. Nam. واختارها ابن قيل وابو خطاب والمجد dakle i ovog stava su dakle Ebu Kajl i Ebu Khattab i Međd. Dakle, Međd, Međduddin. Ko je Međduddin? Šehe l'Islam ibn Taymiye. Međduddin, tako su ga zvali nam. dakle on ovog stava dakle da nije, nije nema nikakve smetnje da se koristi ta voda tajb. Uh, u šerhu kebiru se spominje wa huwa mezhebe imati selase, dakle ovo je stav trojice imama, dakle mimo imama Ahmeda, a to je šta? Da žena koja se kupala sa određenom vodom ili abdestila, ono što ostaje za nje da je čisto. Svatate. Da je, da je, to, da je to čisto i da čovjek može da koristi za čišćenje tajb. Uh, emma vudu il mar'a bi fadli ređul feđa izun bila niza. A što se tiče da se žena abdesti sa ostatkom vode koja je ostala dakle iza čoveka, a, u tome nema rasprave niti, niti razilaženja. Dakle, kada kažemo ostatak vode, misli se dakle na ovu vodu koja se vadila rukom iz posude. A ne misli se dakle na vodu koja je u flaši, pa ja tebi sad pospijem, odnosno ti poste ženi, ona se ovaj, prvo abdesti, a ti poste kažeš, e, ovo što ostalo, ja neću, to nije. Ne. Ovdje se misli na vodu, dakle, koja je korištena na način da se dobirivala, jel, rukama ili dijelovima tijela. Sada te ovo bare. Ha? Hamdulillahi rabbil alimim. Čemo da stanemo ovdje, inšala. Taj. Stanućemo ovdje, inšala, u tijela, pa ćemo sljedeći put. Uh, osmi hadis jeste od Ebi Hureyre, kada Allahov poslanik se nam kaže čišćenje posude, dakle nekog od vas kada u njoj izli iz nje poloče pas, a, e, da se opere sedam puta uh, ula hune biturab, a prvi put sa zemljom. Da se, kada se, da se opere sedam puta, a prvi put sa zemljom. U drugom rivazu tirmezije feljuriku, da se prospe onaj, ono što je ostalo u vod. Dakle, došlo pas, popio iz posude, da se ta voda šta? Da se prospe. Naj, na. Taj. U drugom rivaju se spominje uhrahunne u ulahunne. Dakle, u jednom rivaju se spominje zadnji put sa zemljom, a prvi put sa Dakle, ili prvi put sa zemljom. Dakle, ima jedan i drugi rivajac. To je vama poznato. Alhamdulillah, znate ovaj hadis. Inša Allah, pa ćemo o tome govoriti sljedeći put sa tebarek, te barek tala Okej? bare kalao fikum. Ima, tako je dosta ovdje spanula što je ovdje šeji spominjao i vezano za razilaženje među učenjacima, jer znate da ima učenjaka koji to ne smatraju prljavim. Dakle, ne smatraju pas prljavim, psa prljavim. I ti smatraju njegovu ljubačku, ili kako se kaže to. Bala. Jeste, od, od kjera prljavim, kao što su učenjaci malekijskog medheba. Dakle, malekije ne smatraju psa prljavim ni u kom slučaju. Dakle, nikako nije prljav. Svatate. A šta je sa onim hadisom? o tome ćemo govoriti, ali samo ukratko ću ti spomenuti, šalotela, pošto pitaš. E, ovdje se radi o stvarima, dakle, to je stav Malikija. Stvar te abudi, dakle, nešto vezano za ibadet, dakle, ne znamo njegovu pozadinu i razlog. A? Kod fikskih propisa, u većini slučajeva se zna razlog zabrane, tako da bi shodno tome mogo da kijasiš na druge stvari. Međutim, ovdje ne znaš, jer se ovdje spominje broj sedam. Sedam puta. Zašto sedam puta da se opere posuda? ta broj sedam ne upućuje uopšte na prljavstvo psa, već upućuje na ibadet, da ti to radiš bez obzira bilo prljavo ili čisto. Isto kao što sedam puta tava i kokjade, zašto sedam puta? Zašto sedam puta između safe i merve? Zašto sedam puta kamenom bacaš na džemretima? Dakle, ovdje se radi nešto te abudi, što ti, čiju ti pozadinu razlog ne znaš. Tvoje je samo da se pokoravaš Allahu te barek je tada. I gotovo. Isto tako u ovom slučaju mora sedam puta da opereš posudu zato što je polokao pas, da je poloka, polokala neka druga životinja, krokodil ili morski pas, <laughs> onda ne bi, shvatate, a? ili tigar ili šta ti ja znam, a? shvatate ovo bare kalao tigar. Svata to ovo, barekala ofiko. Nam. Uglavnom, mišljala u tela, ima mnogo, no, mnogo, dakle, hadisa koji, koji govore o prljapšini psa. Sam Allah ko sam se je htio da poubija sve pse. Svatate, da ih sve poubija, da ih strijebi. La havole vela huvete. Illa dilla. El muhim inša da teda govorit ćemo o tome. Barek ala ufikum. Ako, dakle ovo vam spominjem, ne zbog ispravnosti stava Malikija, već zbog toga što radi se o fikru. I ako vam neko dođe dakle s ovim stavom, onda nemojte da se iznenadite pa da kažete ti nisi normalan svatate. Nego, nego... Na, naravno, naravno, sam, samo kažem, bare kao fikom, šta, da, dakle, ovaj stavite kako poznat kod Malekija. Čak jedan dio malekijskih učenjaka su tog stava da je dozvoljeno ime srca. Allahi. Ne, hadis je ispravan, bilježi ga ima Mahmed. Naš. I drugi, također, da je meso od hijene halal. To nema, dakle, oko tog dakle, hambelijski mezebe da je to meso halal zbog ovog hadisa. Oni koji ga zabranjuju, zabranjuju ga zbog drugih hadisa, a to je? Zbog očnjaka. Svatate, međutim, mi kažemo sve, svaka životinja koja ima očnjake sa kojom kolje druge životinje, dakle, davi ih, kažemo da je zabranjena. Međutim, hadis, ovaj koji spominje hajenu je šta? Iznimka iz tog općeg pravila koji je dokazano ovim prvim hadisom, svatate. Iznimka. Pa kažemo, osim ovo, shvatate ovo, bare kalah. Ako vidimo musmane, kineze, da jedu juke, Allah ja vidim što tiče psa, nema, nema, nema sumnje da je, da je pas, da je mesa psa haram, to nema nima ništa. Dakle, Malik je, kako? Ne znam, Allah hvala, mogla vam pitao sam ovaj, Malikije, studente Malikije koji su studirali s nama iz Afrike, to su Afrikanci u Africi i Malikijski mezer. A? A? I kažu, jeste, to je stav. Međutim, to niko ne prakticira. Dakle, kod nas ne znam da iko prakticira, dakle, taj da je, dakle, taj stav u malikijskom mezhebu, jer i kod njih, dakle, kao što rekao smo, ima jedan dio malikija koji imaju taj stav, dakle, niko ne prakticira taj stav, jel, pa da...